opis opis znači osobine Allahove subhanahu wa ta'ala veličanstvene noge prije nego što prijeđemo na te hadise koji znači, potvrđuju navedene osobine kojima, koje smo već navali i spomenuli, ćemo govor Ibn Huzime Rahmetullah Alijih koji govori znači u svom u svojoj poznatoj knjizi odnosno Kitabu Tevhidu koji navodi znači osobine Allaha subhanahu wa ta'ala i potvrđuje ih Kur'anom i sunetom poslanika sallallahu alihi wasallam Mada smo puno puta kazali da Muatile e, prije svega džehmije Muatezile, a od Muatila oni koji negiraju Allah subhanahu wa ta'ala osobine e, tvrde znači da Allah subhanahu wa ta'ala nije se tim savršenim osobinama, negiraju u potpunosti, od Allaha subhanahu wa ta'ala e, šta su učinili od Allaha subhanahu wa ta'ala? Znači učinili su ga da ne posjedi osobine, da nema osobina, a pogledajte i, e, znači Ibn Huzeme Rahmetullah Ali kada hoće da opiše stanje mušrika i kada hoće da opiše kako Allah Đelešanu je korio mušrike odnosno kako je ukazana manjkavost njihovih božanstava lažni koje su obožavali u tom vremenu Allah Đelešanu opisuje opisuje ih znači i govori prije svega u suri Al-Araf u 195. ajetu Elehum arđuluni jemšune biha أم لهم أيد يبتشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون Allah Đelšanu ovdje pojašnjava i govori, kaže, imaju li oni noge da njima hodaju? Ko? Znači, ukazuje na njihova lažna božanstva, da ne posjeduju osobine, da nemaju osobina, razumijete? Pa im znači Đelšanu kori, kudi, Eh, ukazuje njihov majka Pa, znači, među ostalo govori, imaju oni noge da njima hodaju, zatim imaju ruke da njima hvataju, imaju oči da njima gledaju i uši da njima čuju. Pa kaže, reci, zovite božanstva vaša, pa protiv mene kako hoće rukalstvo smislite i ne odugovlačite. Ovo je, kako smo kazali, sura Al-Araf 195. ajet. Ovaj ajet navodi u Huzeme u poglavlju, znači koji je oslovio svojstvo Allahove Tebare Kevetala noge. Pa I u tom, znači, poglavlju govori, znači, obraćajući se e, onima koji negiraju Allahove te bareke osobine, kaže, makar to i ne bilo pravo atilama, znači onima koji negiraju, ođehnija, koji ne vjeruju u svojstva našeg stvoritelja za kojima se opisao u Kur'anu i Sunetu odabranog poslanika sallallahu alihi wasallam. Pa citirajući ovaj kuranski ajet, znači on nije prav njima, jer ovaj ajet dokazuje, znači da on kori e, i ukazuje na manjkavost božanstava, lažnih znači e, božanstava koji su oni obožavali u tom vremenu koje nisu imali, nisu imali znači noge, nisu imali ruke, nisu imali oči, niti su mogli čuti kipovi koji su nepomični. Pa jela kori znači ukazuje na ove na ove velike stvari i ove velike osobine a mi znamo znači da je Allah Đelešanu se opisao savršenim, osobinama. Pa kaže uzvišeni Allah nas uči da onaj koji nema noge, ruke, oka, svojstvo sluha, takav je poput čak i gori, gori od njih. Ovo ćemo pojasniti. Zatim kaže Atile odnosno Džehmije, koji negiraju svojstva Allaha su gori od židova. Pogledajte. Gori su od židova, kršćana, međusija i životinja. Svi su znači gori zato što negiraju Allahu subhanahu wa ta'ala osobine kojima se on subhanahu wa ta'ala opisao u Kur'anu, u Kur'anu i sunetu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Ovaj kur'anski ajet, e, znači kako govori Muhammed ibn Khalil al harras o pojašnjenju znači govora ibn Huzeme, kaže da imam htio znači ukazati, jer ovaj ajet ukazuje koji je naveden, e, ukazuje da se želi ukazati na ništavnost i nedostatak kojeg su imala ta lažna božanstva u tom vremenu.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 Odnosno, znači ovdje Allah Đelešanu e, poredi njih sa životinjama. Pa kaže, mi smo za džehenne mnoge džine i ljude stvorili. Pa je opisuje. Znači ljudi, oni pameti Imaju, ali njima ne svačaju. Oni oči imaju, a njima ne vidi. Oni uši imaju, a njima ne čuju. Oni su kao stoka, čak i gori. Oni su zaista nemari Znači čovjek nekada može posjedovati ove osobine, ali on njih ne koristi. On njima ne vidi, znači očima ne vidi, ušima ne sluša, razum ne koristi da shvati i da dokući. I zato Ibn Huzeyme, znači njih opisuje da su oni gori. Da su oni gori koji su opisali Allaha Tebare letala da ne posjeduje osobine, da se negiralo da Allaha osobine kojima se on Subhanju opisao su gori i od kršćana, i od židova, i od međusija, i od stoke. Pogledajte, znači to nisu jednostavne riječi, to su velike riječi. Ali Imam Ibn Huzeme je shvatio suštinu njihovog govora shvatio je veličinu njihovog govora. I poput znači mama e, e Darimija koji isto tako žestoko im odgovara, žestoko ih kritikuje. E, teške riječi znači kada ih optužuje ili kada, e, ih koristi, znači teške riječi, teške riječi koristi. Zatim imamo hadis koji bilježi Buharija i Muslim od poslanika sallallahu alihi wasallam koji prenosi Enes ibn Malik kane nebiju sallallahu alihi wasallam لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يدع رب العزة فيها قدمه فتقول قط قط وعزتك ويزوى بعضها إلى بعض u ovom hadisu, znači ovaj hadis nam je dokaz. Dokaz kojim e, opisujem Allaha subhanahu wa ta'ala jer ga opisao poslanik sallallahu alihi wasallam. Od Enesa ibn Malika radi Allahom stoji da je poslanik sallallahu alihi wasallam rekao džehennem neće nastaviti da govori ima li još helmin mezid sve do gospodar moći veličine ne stavi na njega svoje stopalo razumijete pogled hata jeda arabul izzati fiha kadame to je dokaz Buharija i Muslim bilježi znači e, neće prestati znači govoriti ima li još sve do gospodar moći veličine ne stavi na njega svoje stopalo tada će on reći pogledajte tek tada će znači džehennem fetekul Znači, ta će u tom trenutku reći dosta, dosta, tako ti tvoje moći. Izbiće se jedna u drugu. Znači, ti slojevi u džehennemu, kada Allah žele raspusti spusti i stavi svoje sto, e, veličanstveno stopalo, znači se to zbiti. Znači se to zbiti. Po nastavku, znači, e, hadisa stoji, znači u drugom rivajetu, kod Buhari isto tako Enes prenosi, a Nebi sallallahu alihi Veseleme kaže لا يزال fiha wa taqul هل min mazid hatta يدع Rabul rabbul mile kademe pogledajte od Enes radijalanhu da je poslanik sallallahu alihi wasallam rekao stalno će se u nju vatru bacati a ona će govoriti ima li još zato su ovo zastrašujući hadisi koji su kazani od strane poslanika sallallahu alihi wasallam da čovjek zastane, razmisli, promisli E, koliko se priprema i sprema za taj dan, znači za polaganje računa na sudni dan, kada će o, o, o, znači, ovako govoriti džehennem, kada će ovaj nam podari moć govora. Allah Đelešanu znači može e, i kadar je da da i da podari moć govora kome on subhanahu wa ta'ala hoće. kao što će znači podariti moć govora džehennemu. Pogledajte ovdje džehennem će govoriti. Znači u tom trenutku će govoriti džehennem. E, znači kako smo rekli. stalo će se u nju vatru bacati, a ona će govoriti ima li još sve do gospodar svjetova na nju ne stavi svoje stopalo. Razumijete? I ovdje je došao jedan u fiha rabbul alemine kademe. Fajenzavi ba'duha ila فينزل بعضها إلى بعض ثم تقول قد قد بعزتك وكرمك ولا džennetu tafdulu hatta حتى Allahu leha halkan fa yuskinehum fe mu fadel dženne. Pogledajte nastavak hadisa poslanika sa Znači gotovo identičan e, hadis sa ovim prvim koji smo citirali. Stalo će se u nju vatru bacati, a ona će govoriti ima li još. Sve do gospodar svjetova na nju ne stavi svoje stopalo. Tada će se ona skupiti i reći dosta je, dosta je tako mi tvoje moći i plemenitosti. A džennet, pogledajte se nastavak, a džennet će još uvijek imati slobodnog prostora dok za njega Allah Đelešan ne stvori stvorenja. Ponovo će Allah stvoriti stvorenja, a onda ih nastanti u preostali njegov dženevski dio. I ovaj bilježi Buharija. Znači, u džene će se neprestano ljudi bacati. Stvorenja će se neprestano bacati. Sve dok, znači, on će govoriti, ima li još. Sve dok Allah Đelešan ne svoje stopalo. Kada stavi stopalo, tada će se džehennem, znači, napuniti. Ali nakon toga dženeć još uvijek ima slobodnog prostora. Jedna kuća je obećana će se napuniti druga. U dženet će biti prostora. Pa će Allah Đelešan stvoriti stvorenja, nova stvorenja. I svoje neizmjerne milosti, e, fadla, e, dobrote prema njima, pa će ih nastaniti, pa će ih nastaniti u taj prazni dženevski dio. Allah Đelešanu kaže u suri Qaf u 30. ajetu يوم نقول لجهنم هل امتلأت فتقول هل من مزيد na dan kada upitamo džehennem jesi li se napunio? On će odgovoriti ima li još? Helmim mezid. Allah pita džehennem da li se napunio? On će pitati ima li još? I on kuranskom ajtela subhanahu wa ta'ala obavještava da će on upitati znači džehennem na sudnjem danu. Jesi li se napunio? Zbog čega? Zato što je Allah subhanahu wa ta'ala obećao u drugim kuranskim majetima da će napuniti znači džehennem džinima i ljudima. I vi to znate u suri Hud u 119. ajetu Allah što kaže وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ i ispunit će se riječi gospodara tvoga. Napunit ću zaista džehennem džinima i ljudima zajedno. Znači sura Hud 119. ajet. Ili suri Sežde u 13. ajetu Allah Đelešanu kaže ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين Znači ovdje Allah kaže ali ja sam već istinu kazao, istinu rekao Znači obećao, napunit ću zaista džehennem džinima i ljudima zajedno. Što znači da će kuća dženeta e, uživanja, nasade i ljepote biti popunjena i napunjena. Ali isto tako će biti znači kuća e, užasa, stradanja, patnje, kazne. Džehennem isto tako će biti napunjena, bit će napunjena, Allah Žešanu ovdje pojašava da će to biti znači od strane džina, od strane džina i ljudi. A vidimo, znači iz hadisa poslanika sallahu alihi da će džehennem neprestalno govoriti ima li još, ima li još. Pa ćemo vidjeti znači i, i rivajet e, u kojem znači poslanik sallahu alihi ne detaljnije pojašava. U drugom znači, hadisu poslanika sallahu alihi wasallam, koji također bilježi imam Buhari, od Ebu Hurere radijallahu anhu, ali Ebu Hurere radijallahu anhu, kala, kala nebiju sallahu alihi wasallam, tehađati il džennetu van nar, ti naru, o firtu bil mutekebirine val muteđabirin. Pogledajte, raspravljat će se džennet i džehennem. Ili, znači, džehennem i džennet će se raspravljati. Pa će kazati džehennem, odnosno kazat će vatra u tom trenutku, znači kada se budu raspravili, kazat će e, meni su pripali svi oholnici i silnici. Znači ovdje imamo osobine oni koji će ući, koji će ući u da dala što od toga. Mutekebirin. Wal birin Pogledajte, svojstva, znači dva opasna svojstva koja nikada ni u kom slučaju nisu pohvalna da se nađu kod vjernika i vjernik uvijek treba da gleda znači da ne posjeti takva svojstva a to je znači svojstvo oholosti i da je silnik, da je sileđija. To treba ostraniti i nijekom slučaju ne smije znači biti okićen takvim, takvim osobinama. وقالت الجنة مالي لا يدخلوني إلا ضعفاء الناس وسقطهم a pogledajte što kaže dženet. A šta je sa mnom? Meni su pripali samo slabi i nemoćni. Slabi i nemoćni. Kad se kaže ovdje u hadisu slabi i nemoćni, ovo je samo znači u očima ljudi, a ne kod Allah. Danas ljudi smatraju vjernike da su slabi i nemoćni. Jel? Razumijete? Međutim, oni su kod Allaha na visokim stupnjama, na visokim deređama, kod Allaha Subhanahu wa ta'ala. Ali u očima ovih ljudi, na Dunjaluku, oni su slabašni, oni su slabašni. Zatim, eh, poslanik sallallahu alihi wasallam dalje kazuje. Kala Allahu te bareke ve ta'ala dženne. Tada će Allah Đelešan da se obrati da kaže džennetu. Enti rahmeti erhamu biki men eša'u min ibadi zaista si ti, znači moja, moja milost. Preko tebe ja milost svoju iskazujem onome kome hoću od svojih robova. وقال nar i tada će kazati vatri innema enti azabi uazibu biki men eša'u min ibadi zaista si ti moja kazna i preko tebe ja kažem ja vam onoga koga hoću od svojih robova zatim kaže wali kulli wahid ili velikuli minuha mil uha i svaka, znači i jedna i druga kuća ima svoje stanovnike, ima one koji će je napuniti. Ili jedna i druga će se napuniti. Fa ali kažem, što se tiče vatre, i hatta jeda riđlehu, neće se napuniti sve dok Allah Đelešanuhu ne stavi svoju nogu znači na njega. Fetekul qat qat fehunalike temteliju va yuzva ba'duha ila ba. Tek tada će, znači u tom trenutku da se napuni i da se ti slojevi, znači spuste, da se nabiju jedni, jedni na druge. Zatim kaže wala وَلَا يَظْلِمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا وَأَمَّا الْجَنَّةُ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُنْشِي لَهَا خَلْقًا I Allah nikome nepravdu neće učiniti od svojih stvorenja. A što se tiče dženneta, kaže poslanik sallallahu alihi vseleme, znači nakon svega toga, uzvišeni će Allah za njega stvoriti stvorenja kojima će ga napuniti. I ovaj hadis bilježi isto tako Buharija. I vidimo znači da je e, dokaz ovdje u ovome u ovome e, hadisu poslanika sallallahu alihi veseleme fela temteliju hatta jeda riđlehu i neće se napuniti. Znači neće se napuniti sve dok on Allah želevala stavi svoj na njega. Pa će džehennem u tu trenutku da uzvikne dosta je, dosta Razumijete? E, ovdje spominje se riđu, a u onim e, prethodnim hadisma smo kazali kadem, znači stopalo, stopalo, a ovdje se spominje noga uzvišenog Allaha Tebareke, Tebareke o Teala. U hadisu imama Ahmeda, koji nam znači prinosi Ebu Sa'id al-Hudri radi Olanhu da je poslanik sallallahu alihi veseleme kazao pogledajte ovdje početak hadisa Uh, sallallahu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال افتخرت rabbi, والنار al النار يا ربي al الجبابرة والمتكبرين المتكبرون والملوك والأشراف pogledajte ovdje početka Znači, kaže poslanik sa oseleme, ponosit će se, znači, i dženet Pa će džehennem kazati, meni su pripali oholnici i silnici, kraljevi, odnosno vladari i ugledni. Razumijete? Pripali su, znači, džehennem oholnici, silnici, kraljevi, vladari, ugledni, znači, zulumčari, oni koji prelaze granice koji ne sude po Allahom te bare kvetala zakonu, oni koji su se dokazivali, pokazivali su ugledni da su na posebnim deređama, posebnim stepenima kod ljudi, u njihovim moćima, a kod Allah, kod Allah subhanahu wa ta'ala nisu vrijedili, znači ni krilo jedne mušice, ni krilo jedne mušice. Pa kaže nakon toga, وَقَالَتِ الْجَنَّةُ أَيْ رَبِّ يَدْخُلُنِي الدُّعَفَا وَالْفُقَرَا وَالْمَسَاكِينَ Zatim će džene da kaže, gospodaro moj, Pogledajte, meni su pripali samo slabi, nemoćni i siromašni. Allahu ekber. Ovo znači u očima ljudi koji su i gledali na dunjalku takvima da su slabi, da su slabašni, da su siromašni i pogledajte sve one koji kada su korili sljedbenike nekih poslanika kazao su uvijek vas ne, ne osim oni koji su naj, eh, najgori među nama, siromašni, nemaju znači porijekla, nemaju imena i danas kada davu ovu kod nas u Bosni žele znači da omalažave, da spuste, da ponize, unize u smislu znači svojih riječi, uvijek opisuju da su sljedbenici oni koji su neuke koji nemaju mjesta i prođe u društvu, koji nemaju neki visoki pozicija, koji nemaju znači metka, koji, koji, koji sve znači ove slične stvari. Međutim, kada se bude džennet i džehennem, kada se budu ponosili na ahiretu, džennet će kazati ove riječi gospodaru, meni su pripali samo slabi, nemoćni i siromašni. A pogledajte što će džehennem kazati u tom trenutku. Gospodaru, meni su pripali oholnici i silnici, oni koji se smijavaju sa vjernicima danas su i oholnici i silnici i kraljevi, vladari i ugledni koji misle znači ako se sredi kravato obuća daleko od imana i vjere Allaha te bareke da je ugledan da ima znači poziciju i mjesto u društvu ne kod Allaha subhanahu ta'ala takvi nemaju ako nema imana tak, takav kod Allaha je bezvrijedan takav kod Allaha je bezvrijedan i takav treba da bude bezvrijedan u očima vjernika i očima vjernika ali mi volimo ono što Allah voli mi preziremo ono što Allah želevala, želevala prezire zatim Allah Đelešanu u hadisu, znači mama Ahmeda govori, odnosno poslani sa sedam prenosi, fa je kuru Allahu te bareke ve ta'ala li nari. Pa će Allah je Đelešanu kazati vatri, enti azabi usibu biki men eša, ti si znači moja kazna i ja ću tobom kazniti koga budem ja htio. Wa kala li dženneti وقال للجنة أنت رحمتي وسعت كل شيء ولكل واحدة mil uha. pogledajte, kazat će onda dženetu, ti si zaista moja milost koja sve obuhvata, koja sve obuhvata i zaista ćete biti jedna i druga znači popunjena jedna i druga će biti popunjena sa stvorenjima. Pa nakon toga kaže poslanik sallallahu fi Nakon toga pogledajte, stalno će se u tu vatru bacati bacat će se znači stalno u tu vatru a ta vatra, taj džehennem će govoriti helmin mezid, da li znači ima još ima li još, ima li još pa kaže poslanik kale julka fiha wa tekulu helmin mezid po drugi put poslanik sa sam govorio hadisu pa će ponovo znači biti bacani u tu vatru bit će bacani pa će ta vatra govoriti helmin mezid, ima li još wa julka fiha, treći put kaže poslanik wa julka fiha wa tekulu helmin mezid pa će ponovo biti bacani u vatru, pa će vam ponovo govoriti da li ima još hatta je tiha tabareke wa ta'ala fa jeda kademahu aliha fa tezva fa tekulu kadni kadni i sve će tako biti dok uzvišeni Allah te bareke ve ta'ala ne dođe i ne stavi svoje stopalo na nju pa će znači u tom trenutku E, e, će se znači spustiti, e, pritisnuti tako da će osjeti znači slojeve na slojevima u tom trenutku sve dok ne poviće ne uzvikne žene dostaje, dostaje i ovaj znači bilježi imam Ahmed I, e, še ibn Semir Ali nam govori znači ovdje za riječi poslanika sallallahu alihi wasallam u komentaru Aketru Asitije La zalu julka fiha I neće znači prestati ili neprestano će biti bacani u vatru, a znači sve dok ona bude govorila ima li još, ima li još, kaže da ovaj hadis ukazuje da će to biti dešavanje na sudjem danu. Znači to nas hadis uči ili podučava će se to desiti na sudnjem danu. Na danu, kaže, kada će ljudi kamenje biti bacano u džehennem. Kao što uzviše Allah Đelešanhu kaže u svojoj plemenitoj knjizi suri Bekara 24. ajetu فَتَّقُوا نَارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَ عِدَّةِ لِلْكَافِرِينَ Allah Đelešanhu kaže i čuvajte se vatre za nevijenike pripremljene, čije će gorivo ljudi kamenje biti. Znači čije će gorivo ljudi kamenje, kamenje biti. Pa kaže, ali ima i drugo značenje, odnosno drugi komentar ovih riječi, da se misli tog dana će samo ljudi bacani biti znači u džehemen, no kamenje ne, kamenje kao već odavno postoji postoji u džehemenu i znači čije ono, čije ono e, gorivo i ovo znači Ibn Semi navodi u šerhu Aketu Vasitije pa kaže Allah Đelešanuhu najbolje, najbolje zna e, drugi dokazi ukazuju također draga braće i cijene sestre da oni koji budu bacani ovdje vajuka e, fiha koji budu bacani u džehennem, e, da znači će oni u tim biti poniženi, bit će prezreni i da će to biti snažno bacanje u znači pogledu i prijekor onih koji budu se njima obraćali u tom, u tom trenutku. Allah Đelešanu govori u suri Turu 13. ajetu Jevme Udda'une ila nari džahenneme da'a Pogledajte, kada, kada će grubo u vatru džahennemsku biti gurnuti. Znači, grubo će ih bacati u provalije strmine, znači džehenemske. Zatim uh, Allah Đelešan kaže u nastavku u 14. majetu sure Tur naru leti kuntum Odnosno ovo će biti govor zebanija čuvara džehennema koji će im tada jasno kazati znači ovo je džehennem ovo je vatra koju ste vi poricali niste se odazvan Allahu Đelešanu, niste slijedili Kur'an, niste slijedili hadis poslanika sa osam, surat poslanika sa osam, bili ste nevjernici, bili ste oholnici, bili ste silnici, danas je došlo vrijeme kada budete bacani, bacani znači zbog onoga što ste policali, zbog onoga što ste poricali. Zatim kaže Allah Đelešanu, efe sihrun hada em entum latu tubsirun. Pogledajte. Pa je li ovo čarolija ili stvar, stvarno znači ne vidite. Danas ljudi opisuju Kur'an kao što su ga opisivali u vremenu poslanika sallallahu alijih veseleme da je to jedna vrsta sihra. Jel? Kaže, nemoj biti s njim, općinit će te, postaćeš poput njega. Subhala bježi od istine, okreću glavu od istine. Kao u vremenu poslanika alijih sallatu veselam. Tada to neće biti sihra? To neće biti kao danas kada ti dođe neko, jel, e, pa da ti pokaže nešto što ne postoji kao da postoji prividno, zatim nestane. To će biti stvarno, znači, e, bacanje, e, stvarno osjećanja zaba, kazne, kojom će Allah Đelešan da kažnjava svakog silnika, oholnika, nevjernika, poricatelja, svakog onog koji glavu okreće, svakog onog koji neće istinu da prihvati, svakog onome koji istinu odbija, svakog onoga koji istinu koji ne trudi se da sazna, da spozna, da krene pravim, pravim putem. Svi će oni znači biti u istim znači ovim dubinama džehenema gdje Allah Đelešanu kaže Slavha fasbiru Evo la tusbiru savaun alikum innama tuzavne ma kuntum ta ma kuntum ta'malun pržite se u njoj pržite se znači u njoj isto vam je trpjeli ne trpjeli to vam je kazna zbog svega onoga što ste što ste radili u suri mulku 8 ajet Allah Đelešanu kaže كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير Svaki put kada se u gomilama bace u užarenu vatru, u džehennem, znači u, vatru, stražari i oni koji čuvaju, znači džehennem će ih upitati zar nam nije dolazio da se opominje. Naravno, nastavku ovih ajeta stoji da su dolazili da se opominje, ali oni nisu htjeli istinu prihvatiti. Razumijete, slušali su, ali se pravili gluhi, nisu htjeli prihvatiti. Koliko je danas takvi kojima istina dolazi on glavu okreće, neće da je sluša i neće da je sluša. E, tako će se čuditi oni koji su znači čuvari džehenema kako ste pored tolike neizmjene vahvete bare barek milosti za koju oni znaju kako ste zaslužili vatru sva kako vas se mimo što to veliko dobro Allaha subhanahu wa ta'ala kako ste mogli biti toliki silnici i oholnici oni koji odbijaju istinu ne žele da je prihvati. razumijete zar oni nisu dolazili Allahovi izaslanice, Allahovi poslanice, Allahovi vjerovjesnici, da i je, e, oni koji pozivaju ka Allaha subhanahu wa ta'ala, za nije došao kitab, za nije došao sunnet, za nisu došli čitabi, za nisu došle brošure, za nisu došli leci, za nisu došle kasete, za nije sve to došlo, za nije bilo i dostupno kao u današnjem vremenu, pogledajte televizija, računari, sve živo, auto, gdje god se okreneš, zanim, minareti, na svim koracima, sisaću Allahu ekber svjedoči nema drugog istinskog Boga osim Allah, Muhammed je Resulullah, Allah posla. Razumijete, na svim znači, mjestima ljudi mogu da čuju riječi istine. Međutim, koliko je svjesni da tu istinu prihvate, da tu istinu prihvate i da rade po toj, po toj istini. E, neki od koristi iz navedenih ajeta i hadisa poslanika sallallahu alihi veselama. Prije svega, draga braćo, ovi hadisi, znači navedeni ajet ukazuju da je džehennem stvoren i e to je akida ahli sunneta. Znači čvrsto vjerujemo da je džehennem stvoren. Da je stvoren i da taj džehennem posjeduje moć govora. Moć govora. Znači on govori. Odnosno da će govoriti na sunjem danu što ukazuje na Allahu te bareke ve savršenstvo njegove moć Jer on subhanahu wa ta'ala određuje, on stvara i on daruje moć govora kome on hoće. Subhanahu. Njemu pripada savršenstvo. Džehennem nije mala stvar. Džehennem je nešto što ti ne možeš pojmiti, ne možeš zamisliti. Nešto veliko, nešto ogromno. Razumijete? I taj džehennem, takav kakav je Allah Đelešanu ga učinio kućom kazni, zaba e, i kažnjavanja, imat će moć govora, subhanala. I čovjek se treba to neće čuti. Kada shvati e, savršenstvo svoga uzvišenog gospodara kojeg obožava, tako da mu ovo nije nešto znači e, teško za shvatiti, za povjerovati u ovakve stvari. Zatim, o, ovi hadisi poslanika sallallahu alihi su odgovor muatilama onima koji negiraju Allahove tebareke ve tala savršene osobine. Razumijete, odgovor je njima, odgovor je šarijama i svima onima koji iskreću svjesno ili nesvjesno značenje Allahove tebareke ve riječi ili riječi poslanika sallahu alijih veselam. E, zašto? Zato što oni kažu da riđu u ovim hadisma poslanika Allahu alijih veselam ima značenje grupe ili skupine ljudi, razumijete? Znači da će biti bačena skupina ili grupa ljudi, grupa ljudi u džehennem ili za kadem koji ima značenje stopalo, znači u, zaista kako treba se prevede kao stopalo, riđe znači noga, ima značenje kadim, onaj koji predvodi skupinu prema razumijete? I sva ova značenja su netačna, neprihvatljiva. Zašto su neprihvatljiva? Zašto su netačna? Zato što i Selef nije tako komentarisao, zato što i Selef nije tako tumačio, zato što Selef tako nije pojašnjavao, zato što Selef znači nije tako tvrdio nego su tvrdili onako kako su bile prve generacije shvatile te tekstove Kur'ana i Suneta. Znači dolaze onako kakvi jesu, prihvataju se po njihovoj vanštini, e, ne ulazi se u kakvoću, negira se ništa, znači ne negira se ništa od toga, ne poistovjećuje se sa osobinama stvorenja, niti se znači o, negira, niti iskače, niti iskače njihovo, njihovo značenje. Zatim ovi hadisi potvrđuju svojstvo svojstvo noge i stopala uzvišenog Allaha Tebareke, Tebareke Vateala, onako kako to doliko uzvišenom stvoritelju. Bez ulaska draga braću, u kakoću, bez znači poistovječivanja, bez poređenja sa svojstvima stvorenja. Zatim hadis ukazuju na veliku moć Allaha subhanahu wa ta'ala, na savršenstvo te moći, na savršenstvo njegove subhanahu, subhanahu wa ta'ala snage. Zatim, jedna od osobina o, kojoj smo prije govorila, to je osobino, e, osobina Allahov Tebare Kvetala govora. Jer vidimo znači, u hadisima da će Allah Đelešan da se obraća i ženetu i da će se obraća i džehenemu. Znači, će Allah Đelešanu govoriti kao što smo već to e, pojasnili u prethodnim predavanjima. Zatim hadisi potvrđuju, draga braću ono što akida znači nas podučava vjera islam, e, Kur'an i sunet poslanika sallahu alihi da nakon, ovog prolaznog života na Dunjaluku e, e, e, znači, dolazi proživljenje. Nakon smrti znači dolazi proživljenje, zatim sakupljanje ljudi na mahšeru. Zatim nakon toga obračun, obračun nagrada ili kazna shodno naših učenih djela Zato čovjek se priprema i radi, uzima pouku i svega toga dok je na Dunjaluku, da se za taj dan pripremi. Jer ovdje u ovim hadisma isto tako je poticaj na činjenje dobrih djela Da čovjek koji bude činio dobra djela, vjerujući Allaha subhanahu wa ta'ala i sljedeći poslanika sallahu alihi wasallam, takav se ima čemu nadati. Takav će se mo zaštititi džehennemske vatre. Takav neće strahovati onoga dana kada ona bude govorila, znači helmin mezid da li ima još, da li ima još. Neće strahovati toga dana, ako danas, znači dok je živ, dok ima šansu na Dunjaluku, bude se pripremao za taj dan. Zatim, draga brat, čovjek treba da vodi računa, da se čuva, da se pazi, da strahuje od ove strašne vatre. Da strahuje od onog trenutka kada ona bude, znači, govorila ima li još. Zbog čega? Da ne bi slučajno bio poput onih koji, koji će biti bacani u džehennem. Razumijete, to će biti skupine. I mi smo prošli put govorili, e, pojašnjavali hadise 999 za džehennema, jedan za dženeta. Razumijete, to će biti strašan dan strašan dan polaganja računa, obračuna. Razumijete, posebno kada se čuje, znači da vatra govori ima li još, ima li, ima li još. <clears throat> e, pogledajte, se mi Rahmetullah Ali, također u Šerhu se Vasitije govori jednu posebnu stvar, kaže hadis ili ovi hadisu utvrđuju Allahu subhanahu wa ta'ala neizmjernu dobrotu prema stvorenjima. Subhala, pogledajte, neizmjernu dobrotu prema stvorenjima. Pa kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala je zagarantovao da će džehennem napuniti ljudima i džinima. Zašto? Sura Hud, citirali smo kuranski ajet, 119. ajet, la em la enne džehenneme minel džinneti van nasi ajma'in. E, e, znači, Allah što kaže, napunit ću zaista džehennem džinima i ljudima. Allah obećanje će napuniti džehennem i džennet. E, znači u drugom, e, u hadisu, odnosno u hadisu govori za to odgovori samo za džehennem, da će Allah napuniti džehennem ljudima, ljudima i džinima. Pa kaže kada stanovnici vatre uđu u džehennem, ostaje opet Allahova te barek i dobrota. Jer će ona vatra, znači džehennem u tom trenutku kazati ima li još Helmin mezid, pogledajte, zato hadis mama tri puta govori ima li još, ima li još. Pa će tada uzvišeni staviti na nju svoje stopalo a ona će se skupiti i kazati dosta je, dosta je, jer će tim stiskom se popuniti, razumijete, i neće više govoriti mali još. Pa kaže e, Šehi ibn Semir Ali, ovo je vid Allahove dobrote, jer u suprotnom on je kader stvoriti nova stvorenja i na takav način napuniti žene. Razumijete? Allah on može, znači ponovo stvoriti Nova stvorenja je napunite. Ne da znači ima potrebu da stavi, da stavi svoje stopalo. Ali svoje dobrote i milosti, to će on, te bareke učiniti. Jer kaže uzvišeni Allah neće niko kazniti bez prehodnog rješenja. Što nije slučaj sa džennetom i njegovim stavnicima. Jer kada stavnici dženeta uđu u kao što je došlo u hadisma, ostaće prazno mjesta. Neće se popuniti. Pa će vas subhanahu wa ta'ala stvoriti nova stvorenja kojima će napuniti ženet iz njegove neizmjerne milosti i dobrote. I ovo je znači kako smo kazali u komentaru Ketulastije. I ostaje još jedno šarijetsko pitanje, znači ovdje e, što Ehli Suna čvrsto vjeruje, odnosno o čemu su govorili, e, o postojanju dokaza kojim se potvrđuju odnosno dva stopala uzvišenog Allaha subhanahu, subhanahu wa Ovi hadisi znači su nam kazali da će Allah staviti stopalo, razumijete, staviti svoju nogu. Međutim, postoji e, dokaz šarijaski prihvatljiv e, koji ehli sune prihvata i radi po njemu, a to je da uzvišeni Allah dželevala posjedi dva stopala, odnosno da e, postoje znači šarijaski tekstovi koji potvrđuju dva stopala uzvišenog Allaha te bareke te bareke Prije svega predaja od Said ibn od Ibn Abbas radi Allah anhu da je kazao El kursiju maudiju kademeji. Pogledajte. E, da je Ibn Abbas kazao radi Anhu kursi je mjesto dva uzvišena Allahova stopala. Znači došla je dvojina, dva uzvišena Allahova te, e, tebare kevetala stopala. I druga isto tako preda isto Ibn Abbasa kursiju u Kademej i ovi rivajeti znači su navedeni u knjigama Ehli Suneta. Prije svega kod imama Darimija u redu Arabišer risi se spominje zatim Ibn Huzeme u svojoj knjize Tevhid El Hakim u Sedreku, Et isto tako u Tefsiru, Imam Zehebi u Tahlisu, Imam Darekutni u, u knjizi, znači o sifatima, Ibn Mende isto tako redola džehmije, odgovor džehmijama, Ibn Kesir u svom tefsiru, a Imam El Hejsemi u Međma u kaže da je lanac prenoslaca vjerodostojan. Također, znači i drugi, Imam Zehebi kaže da je vjerodostojan, Hakim isto tako kaže da je vjerodostojan, drugi. Zato na osnovu ovih predaja, Ehli ne znači tvrdi E, da uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala posjedi dva stopala. Kako? Onako kako to doliko njegove veličanstvenosti i njegove uzvišenosti. Kakvoću toga niko ne poznaje. Kako Kakvoću toga niko ne poznaje, bit toga niko ne poznaje, nego potuđujemo šarijeske tekstove koji su, koji došli. E, imam Ebu Ubejde al-Qasim i Musalam rahmetullah alihi kazao, pogled. kaže hadisi koji govore o svojstvu smijeha našeg gospodara, i da se džehennem neće napuniti sve dok uzvišeni Allah ne stavi svoje stopalo na njega. Da je kursi mjesto dva stopala, znači dva stopala Allah subhanahu wa ta'ala. Sve ove predaje su istina koje su premijele povjerljive osobe prenosioci hadisa. Razumijete? Koji su sikat, povjerljivi, znači prihvatljivi i radi se po tome. Ali kada budemo upitani o tefsiru, pojašnjenju, tumačenju ovih predaja, mi ih ne tumačimo. Jer nismo zatekli nikola koji je tumačio. Znači nema ulaza da mi sada šerhimo, pojašnjamo, moglo biti ovo, moglo biti ono. Znači jasno, prihvata se da je to znači e, mjesto dva stopala i radi se, radi se, radi se po tome. Stala komisija za izdavanje fetvi u Saudijskoj Arabiji je dala znači sljedeću fetvu gdje kaže obaveza je potvrditi sve ono što je uzvišen levana potvrdio za sebe poput dvije ruke dva stopala, prsti i ostale osobina kojima se uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala opisao, a koje su prenešene u Kur'anu i sunetu poslanika sallallahu alihi wasallam onako kako to dolikuje njegove uzvišenosti tebare ta'ala. Bez negiranja, iskretanja značenje, ulaska u kakvoću, poistovjećivanja i poređenja sa osobinama stvorenja. Jer uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala je kazao u suplementu knjizi, znači sura Al-Ikhlas, prvi četki Kul huvallahu ahad, allahu samed, lem jelid, يلد ولم يولد jekun lehu, له كفوا أحد reci on Allah dželevala je jedan Allah je utočište svakome nije rodio i rođen nije nikomu rava nije pogledajte znači drugi ajet Gelašan kaže suri Šura u 11. majetu. ke mislihi šej wa huwa sami od basir niko nije kao on Niko nije kao ona, on se čuje se vidi. Zatim kažu, sva ta svojstva su stvarna svojstva i nisu u prenesenom značenju, a ono što nije potvrđeno u Kur'anu i to obaveze ostaviti. Potpisnici ove fetve, znači, ono su sastavu kolegija šejh Bekre Buzeid Rahmetullah Ali, Abdulaziz Ali šejh Salih Fauzan, Abdullah ibn Gudejan, šejh Abdulaziz ibn Rahmetullahi, Ali. I s ovim, draga ćemo završiti, znači s ovom fetom stale komisije za izdavanje fetvi kao što vidimo znači da je potpisnik jedan od potpisnika i Še ibn Baz Rahmetullah Ali e, muftija koji je bio prije zatim današnji velik, velikan učenjak veliki Masalih Fauzan i ostali šehovi koji su potpisali molimo Allah subhanahu wa ta'ala da nam podari da slijedimo istinu, da nam istinu, e, istinu pa da je slijedimo zavu, zavu pa da se klonimo da nas nadahne da budemo čvrsti ustaje na pravom te bareke putu da uputi nas da nas učini oni, e, od onih koji će drugima upućivati i ukazivati na pravi put oput naše roditelje e, našu familiju ili našim upućenju naše familije na pravi put da oprosti nama našim metojima i svim osmanima, da nam omili istinom i svima onima koji žude za istinom i koji nastoje da dođu do istine da ujedi naše safove, zbliži naša srca na istini, da pomogne muslimanima u čitavom svijetu, a posebno muslimanima u Siriji, da uništi e, i da uništi nasilnike i zulumčare, ma gdje, ma gdje oni bili. Subhanak Allah, hamdike, šudu, la ilaha ila anta, stakvirke, tu bulik, vođa zakum, la khairan. Assalamu alaikum wa barakatuh.